g'ayri dinlar toti bor biz ko'rinur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Gayrı diller tartıp algen Bizni mülktür Endelus Kitaplarda namı kalken Bizni mülktür Endelus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان سقوطية قدر deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Muhammad ibn Tumur Mag'ribga yetib Mahdiya shahariga tushadi. Mahdiya shaharida odatdagidek yana Abru ma'ruf nahiy munkarga da'vatini boshlaydi. Yana odatdagidek insonlar bu kishidan nafratlanib, bu kishini haydab shahardan ketishligini talab qiladi. Chunki bu Muhammad ibn Tumurni o'zgartirishlik uslubi aytib o'tdik, o'zgacha edi. bu kishi tamomiy bir o'zgarganda hamma narsani o'zgartirishlik kerak insonlar deb fikr qilar edi. Hamma narsani o'zgartirib, tak tomiri bilan shu narsani yo'q qilib, qo'porib tashlashligim kerak, shu o'zgartirganda yo'q qilishligim kerak buyurganda nahiy munkar qilganimda deb o'ylardi. Albatta bu o'zgartirishlik, isloh ishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning manhajida bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolodan oyatlar tushardi, isloh oyatlari isloh oyatlariga e'tibor qaraladigan bo'lsa, tadarruj bilan tushgan edi. Ajib qissa keladi Umar ibn Abdulaziz rahimahullohning hayotida bu borada. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh xalifalikka o'tirgan vaqtida insonlarni odamlar orasida bo'layotgan munkarlarni sekin astalik bilan ketkizishlikni boshlaydi. Umar ibn Abdul Azizning o'g'li juda haqni barpo qilishlikda qattiq edi. Bir kuni otasini oldiga keldi, "Ey ota, nima uchun endi sizning qo'lingizda xilofat bor, Sizning qo'lingizda hamma imkoniyatlar bor, insonlarni shu tamomiy to'xtatib yubormaysiz shu munkarlarni?" hamma imkoniyat qo'lingizda bo'lgandan keyin deganida Umar ibn Abdulaziz aytgan ekanki, "Ey o'g'lim, agar insonlarni haqqi hammasini majbur qilib yetaklaydigan bo'lsam, insonlarni hammasi jumlatan haqdan chiqib ketib qoladi. Ya'ni siz aytayotgan yo'l haqligini hamma ochiq, ravshan bilavermaydi. Vaqtlar o'tishlik bilan buni sezishligi mumkin, buni anglab yetishligi mumkin, lekin o'sha avvalgi buyurishligingizdan, avvalgi ko'rsatishligingizda insonlarni hammasini bir yo'lga yetaklab, haq yo'l bo'lsa ham, yoki bir fikrga yetaklamoqchi bo'lsangiz, fikrni o'shalarga singdirmoqchi bo'lsangiz, bu fikr haqligini o'zingiz bilasiz, bu insonlar anglab yetolmaydi. Ularni majburlab kirgizadigan bo'lsangiz, qolgan haqqi ergashadigan kishilar ham sizdan nafratlanib ketib qolishligi mumkin. degan bir ma'noda o'g'liga Umar ibn Abdulaziz aytgan ekan. Muhammad ibn Tumurtni uslubi ham o'shandek biz aytgandek insonlarni baravariga bir aytgan narsaga ko'ndirib o'shanga yurgizishlik maqsadi so'zsiz bajarishligini xohlar edi. Da'vat yo'lida juda insonlarga chiroyli muomala bilan insonlarning qalbini ulfat qiladigan uslublarda da'vat bo'lmasa, insonlar bu da'vat qiluvchi kishini oldidan ketib qoladi. Alloh subhanahu va taoloni oyatiga nazar tashlang. Alloh subhanahu va taolo o'z nabiysi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga "Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika." Agar siz Muhammad alayhisalom qalbingiz qattiq qo'pol bo'lganingizda sizni atrofingizdan odamlar bezib ketib qolgan bo'lardi. Walakin fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ularni afu qiling, ularga mehribonlik qiling, yumshoq muomalada bo'ling. ularni haqqiga istig'for ayting deb rasuliga buyuradi. Muhammad ibn Tumur bu oyatlarga insonlarni orasiga islohni o'rnatishlikni asli uslubini rioya qilmasdan buyurardi, nahiy munkar qilardi. Insonlar atrofidan qochib ketar edi. Lekin Mahdiya shahrida bo'lganida bu kishi bir odamga yo'liqadi. Bu odam Abdul Mu'min ibn Ali. Yotlab olaylik, kerak bo'ladi. Chunki Abdul Mu'min ibn Ali Muhammad ibn Tumurtni hayotida bu Abdul Mu'min ibn Ali katta o'ringa ega. Abdul Mu'min ibn Ali Muhammad ibn Tumurtga yo'liqqan vaqtida Muhammad ibn Tumurt bu kishidan so'raydi. Qayoqqa ketyapsiz? Nima ishingiz bor? Abdulmu'min ibn Ali xuddi Muhammad ibn Tumurdga o'xshagan juda ilmga haris, chanqoq, biror bir kattaroq olimni izlab yurgan kishi bo'lgan o'sha vaqtida. Muhammad ibn Tumurdga bor gapdan xabar bergandan keyin Muhammad ibn Tumurd menda o'sha siz xohlagan ilm bor, menda siz xohlagan hamma narsa bor. Shu yo'sinda Muhammad ibn Tumurd Abdulmu'min ibn Ali ga ta'lim bera boshlaydi. Abdulmu'min Ibn Ali Muhammad ibn Tumurtga muhabbat qilib bu kishini haqiqiy shogirdiga aylanadi. Chunki aytib o'tdik Muhammad ibn Tumurt ilmda dengiz odamidir. Faqat bir yo'nalishdagi ilm emas, boshqa har xil fikrlar, har xil mazhablar, balki har xil firqalarni usullarini ham o'zlashtirgan kishi edi. Shiyalarni aqidalardan ham xabardor, mu'tazililardan ham xabardor, sunniylarni mukammal o'qigan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu darajada bo'ldiki, ikkalasi Alloh yo'lida do'stlashdi. Abdul Mu'min ibn Ali Muhammad ibn Tumurdan ilm o'rganib, uslubni ham Muhammad ibn Tumurdan oladi. Uslub qanaqa? Muhammad ibn Tumurdni tag'yir, o'zgartirishlik, islohiyat ishlari juda qattiq ortiqcha darajada qo'pollik bilan nafratlanadigan darajada qaytarib, ma'rufga buyurib, munkardan qaytarar edi. Abdul Mu'min ibn Ali buni shogirdi bo'lgandan keyin xuddi o'sha uslubni oldi. Bu ikkalasini da'vati aksar insonlar nafratlansa ham, ba'zilar bularga quloq solib 5 ta, 10 ta sekin asta safi kengaya boshladi. Bu Muhammad ibn Tumur Abdulmu'min ibn Ali birga bo'lgan kishilar atrof muhitni qarasa juda fasodga to'lgan, ma'siyat kuchaygan. Aroq ichishlik ko'payib, hattoki murabitlar davlatini aksar qismiga tarqalgan. Erkaklar jamiyatiga ayollar qo'shilib bozorlarda ham yurishligi, balki bu ayollar boshi ochiq holatda yurishligi bo'lgan. Bir voqea bo'ladi. Bu voqea shundan iboratki, ayol kishi ko'chaga chiqib erkaklar orasiga qo'shilib ketib, aralashib bosh ochiq holatda yurgan. Bu ayol kimligi haqida so'ralganida Ali ibn Yusuf ibn Tashfinni qizi ekanligi haqida xabar keladi. Ya'ni Murobitlar davlatini hukmroni bo'lgan ni qizi. Shu darajada dindan uzoqlashishlik vujudga keldi. Shuning uchun Muhammad ibn Tumur yon atrofidagi 6 kishiga boyiga yuqorida aytib o'tgan ma'siyatlar va aroq ichishlar, ayollar ko'chada boshi ochiq yurishliklar, hattoki amirni qizi shu darajada yurganligini qissasini aytib turib Muhammad ibn Tumurt bularga bir fikrni taklif qiladi. Aytadiki, mana ko'rib turibsiz, murobitlar davlatida shunday inkor qilib bo'lmaydigan fasodlar, bu fasodlar ortidan amr ma'ruf nahi munkar bo'lmasa, bu fasodlar ketidan ko'plab umumiy musulmonlarga balo kelishligi bu balolar bizni ham chetlab o'tmaydi degan fikrni aytib davlatni kattalaridan boshlamasak bo'lmaydi. Bosh ko'tarib chiqamizda kattalarga ularni xatolarini aytib turib, ularni ishdan olib turib, o'zimiz hukmronlikni qo'lga olgandan keyin darhol ularni o'zgartiramiz deydi. Qarang, Muhammad ibn Tumurtni fikrini oldingilar, hattoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undan keyingi islohni jamiyat ichida o'rnatgan kishilar, murobitlar davlatini asoschisi Abdulloh ibn Yasinni manhajidan mutlaq bo'lakcha bo'lgan manhajni bularga tundaling qilyapti. Bu kishi xohlamaydi, sekin astalik bilan o'rnashib, sekin astalik bilan isloh qilib, natijada hamma odam isloh bo'lib ketishlik. Balki bu yo'q. Darhol o'zgarish kerak, darhol kattalar ketish kerak, o'rniga o'tirishimiz kerak. O'sha zahotiyoq hamma 100 ga 100 salohiyatli kishilar bo'lib qolishlik kerak deb xohlashardi. Ali ibn Yusufni aytamizki, bu kishi shariatni qilmaydi emas, shariatni tatbiq qiladi. Jihad qilmaydi emas, jihadni qiladi Ali ibn Yusuf, amir. Lekin ba'zi bir kamchilik nuqsonlari shariatga xilof ishlari, ya'ni davlat miqyosida shariatga xilof ishlari ko'zga ko'ringan edi. Muhammad ibn Tumurga bu kishi bilan birga bo'lgan kishilarga to'g'ri kelmas ediki, darhol ularni chiqib ishdan olib o'rniga o'tiramiz deyishligi. Balki sekin astalik bilan bularni oldiga borib odamlarni isloh qilishlikni maslahat berib, bularga yordamchi bo'lishligi kerak edi. Qarang Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zgartirishlik manhajiga. Makka da bo'lgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abi Talib زبير بن avvam عبد ibn Avf, عوف ibn al-Jarrah, balki Hamza ibn Abdul Muttolib, Umar ibn al dek kişilerge aytmadi. Boringlar bitta-bittadan Makka zodagonlarini qatl qilinglar, Makkada hukmronlik o'rnatamiz. Unday demadi, chunki bu Alloh subhanahu va taoloning sunnatidan emas edi, yo'li emas edi. O'zgartirishlikda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sekin astalik bilan insonlarni tarbiya qila boshladi. 13 yil mobaynida Makkada turdi. So'ngra Madinaga hijrat qildi. Madinada ham insonlarni sekin astalik bilan tarbiya qildi. Birinchi jang Badr jangi bo'ldi. Bunda insonlar to'liq jangga tayyor edi. Balki bu jangda ham ba'zilar jang qilmaylik dedi. Tayyor emaslar bor edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo buyurdi, birinchi jang bo'ldi. Musulmonlarga Allohning nusrati bo'ldi. Yangitdan Madina shahri islom davlati ta'sis topdi. Ali ibn Yusuf Tashfin, ya'ni Amir Muhammad ibn Tumurtni insonlarni amirga qarshi chiqishligini da'vat qilayotganligi haqida xabar topdi. Fikr qildida amir bir munozara qilsam, bir majlis qilsam, o'sha majlisda bular bilan fikr almashsam dedi. U majlisda murabit davlatini olimlari ham bo'ladi. Bir tarafdan, ikkinchi tarafda bu Muhammad ibn Tumurt o'zi bilan birga bo'lgan kishilar bo'ladi. Qani qanday munozara bo'lar ekan? Bularda fikrlar ochiq tashlansa bayon bo'ladi. Munozara xalifani qasrida bo'ladi. Munozaraga Murovitlar davlatini olimlari jalb qilinadi. Ularni boshlig'i Malik ibn Wahib Murabitlar davlatini qodi quzoti, ya'ni qozilar peshvosi. Bir tarafda Muhammad ibn Tumurtni olib kelishadi. Muhammad ibn Tumur o'zi bilan bo'lgan 6 ta shogirdlari va do'stlari. Bu munozarani majlisda uyushtirilganligidan bilamizki, Ali ibn Yusuf tashfinda xayrligi bor ekanligi. Bo'lmasam munozara qilishda nima keragi bor deydi. Obga qomatiq yo'q qilish kerak bo'lardi. Bizni to'ntarib olamiz deyshapti. Lekin Ali ibn Yusuf ibn Tashfiy rahimahulloh bularning fikrini bilay. Agar ma'qul bo'lsa, bularning fikrini qabul qilib, shu davlatda nuqsonchilik bo'lsa o'zgartiray degan fikrda bir munozara tashkil qildi. Bu munozarada Muhammad ibn Tumur Ali ibn Yusuf va u kishi bilan birga bo'lgan olimlardan ko'ziga ko'rinarli darajada ustun keladi, hattoki bularni gapira olmaydigan darajada tushunarliroq qilib aytganimizda o'chirib mot qilib qo'yadi. Muhammad ibn Tumur bu kishi aytib o'tganimizdek olim Ibn Xaldun sifatlashiga qaraganda Ibn Xaldunni Muhammad ibn Tumur dinda ko'zga ko'ringan bir yulduz edi. Muhammad ibn Tumurt bu munozarada ustun kelishligini sababi bu kishi Bag'dodda Mu'taziliylarning qo'lida ilmul mujadala, ilmun munozara tortishishlik ilmini ham puxta egallagan edi. Qanday qilib tortishiladi? Qanday qilib bahs qilinadi? Qanday qilib bir odamni bir fikrga ko'ndiriladi? O'shandek ilmlarni ham tahsil qilgan edi. Muhammad ibn Tumr atrofdagi kishilarga davlat ichida bo'layotgan ma'siyatlar, dinga xilof chiqishliklar to'g'risida gapirib, hammasini yerga qaratib qo'ygan edi. Shu darajada Muhammad ibn Tumurt bularni yerga qaratgan ediki, olimlarni yu amirni Amir Ali ibn Yusuf bo'layotgan Muhammad ibn Tumurt tasvirlab bergan davlat ichida bo'layotgan ma'siyatlardan yig'lab soqollari uyib ketgan edi. Amir o'zini xosmi bo'lgan Muhammad ibn Tumurtdan eshitgan amru ma'ruf nahi munkari atrofdagi bo'layotgan ma'siyatlaridan qo'rqib ketib, yig'laganida soqollari uyib ketganida. Chunki Ali ibn Yusuf bu bo'layotgan narsalardan xabari yo'q. Xabari bo'lsa ham o'zgartira olmaydigan darajada edi. Shu majlisda qozilar qozisi Malik ibn Vahib Ali ibn Yusuf amirni qulog'iga bir sirni aytadi. Ya'ni atrofdagilar eshitmaydi. Bu gap shundan iborat ediki, ey amir, darhol bu kishini sijinga tashlab hibsga olmasiz bo'lmaydi. Hibsga olib, har kuniga o'zingizni xazinangizdan pul to'lab turing. Pul berib turing bunga. Ya'ni og'zini yopib turing, go'yoki. Bo'lmasam shunday kunlar keladiki, agar hibsga tashlamasangiz, kunlar o'tib davlatingizni, xazinasini, hamma mol-mulkini sarflasiz ham o'rniga kelmaydigan darajada bu kishi o'zgartirib yuboradi atrofdagilarni dedi. Shu payt Ali ibn Yusufni oldida vazir ham bo'lganida vazir aytdiki, unday qilmang dedi. Qamamang bu kishini. Agar qamasangiz, sizni bu holatingizga teskari ish qilgan bo'lasiz. Nahotki majlisda o'tirib buni amr ma'ruf nahi munkarni tinglab yig'lasangiz-da, buni natijada majlis tugagandan keyin olib borib qolmasiz. Bu sizni ishingizga, bu holatingizga to'g'ri kelmaydigan ish dedi. Ali ibn Yusuf ibn Tashfin Amir Bu fikrlar biri qolmang deyapti, biri qolmamang deyapti. Ikkita fikrni eshitgandan keyin Ali ibn Yusuf Muhammad ibn Tumurtni chiqarib yuboradi. chiqarib yuborishligi Ali ibn Yusufni o'zini gunohini e'tirof qilib chiqarib oladi. Men shunday ishlarni e'tiborsizlik qilib davlatda shunday ko'plab gunohlar, ko'plab ma'siyatlar vujudga keldi deb turib chiqaradi. Demak, Ali ibn Yusuf ibn Tashfinda xayrlik bor bo'lgan amir edi. Muhammad ibn Tumurt majlisdan chiqib, o'zi bilan birga bo'lgan kishilarni olib Marokashdan chiqib Marokash shahrini yonida joylashgan bir shaharga kelib, bu shaharni qishloqlaridan biriga keladi. Bu qishloqning nomi Tayin Malal. Bu ismni ham yodlab olishligimiz kerak, chunki Muhammad ibn Tumur bu qishloqda o'zini kelajakdagi davlatini ta'sis qiladi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus Sekiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Endelus Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Andalus kitoblardan rozi qol. Biz Andalus